ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, kada otvorimo neke dnevne novine, pogledamo crnu kroniku, vrlo često možemo vidjeti izvještaje o nesretnim slučajevima, o smrtnim slučajevima mladih osoba. Današnje evanđelje govori nam o smrti jednoga mladića, ne znamo koji je bio uzrok te smrti, no zasigurno svaki puta kada se susretnemo s takvim slučajem u našoj okolini, možda u našoj rodbini, zasigurno će taj tužni događaj potaknuti u nama sažaljenje, da se tako i gospodin sažalio nad smrću ovoga mladića, nad žalošću njegove majke i učinio veliko čudo da ga je uskrisio od mrtvih. Pater Steven Ebdu bio je prvi svećenik bratstva iz Australije i prvi svećenik koji je zaređen u našem bratstvu, rodom iz Australije. Poginuo je u prometnoj nesreći 1987. godine, samo godinu dana je bio svećenik i nadbiskup Lefever držao je u svojoj sobi njegovu sličicu kao uspomenu na ovog mladog svećenika kojega je Bog tako rano pozvao s ovoga svijeta. Zasigurno je kod našeg nadbiskupa taj tragični događaj izazvao jedno veliko suosjećanje, slično našemu gospodinu iz današnjeg evanđelja. I nitko od nas ne zna, dragi vjernici, kada će nas gospodin pozvati s ovoga svijeta, kada će doći taj trenutak kada ćemo se morati rastati od ove zemlje, kada će se naša duša rastati od našega tijela. Možda će to biti za 20, 30, 50 godina, a može to biti vrlo skoro, možda za godinu dana, mjesec dana, tjedan, možda sutra, ne znamo što nas čeka. Smrt je nepredvidiva, nikome nije poznato kada će nas gospodin pozvati iz ovoga svijeta Život je kratak, a smrt trajna, ne zna joj se dan ni čas. To geslo upotrebljavali su, njime su se služili misionari, svećenici koji su propovedali nekada pučke misije, geslo koje nam govori o prolaznosti i kratkoći našega života, da nikad ne znamo kada će doći taj trenutak, naš smrtni čas, kada će nas gospodin pozvati pred svoje nebesko sudište. Vidimo današnjem evanđelju da se ovaj događaj odvio pred gradskim vratima koja su bila mjesto gdje su se odvijali sudski postupci vječanja, a to označuje onaj nebeski sud kada duša stupa pred gospodina Boga stvoritelja svega i kada mu treba položiti račun za svoja dijela. Kada će doći taj trenutak u životu svakoga od nas nije nam poznato, ali trebamo u svakom slučaju biti spremni da dostojno stupimo pred gospodina. A kako ćemo to učiniti? Tako što ćemo se truditi svim našim snagama da sačuvamo tu sposobnost taj dar koji će nam omogućiti da uđemo kroz nebeska vrata u vječnu slavu, a taj dar je posvetna milost koju je svatko od nas primio najprije u krštenju, a onda ako smo sagriješili u sakramentu ispovjedi gdje nam gospodin vraća tu istu milost, gdje nas jača u svojoj milosti, u svome božanskome životu, trebamo slijediti, ostvariti onaj primjer i poticaj koji nam gospodin daje, onoj poznatoj prispodobi o deset djevica iz evanđelja. Pet djevica je bilo mudrih, a pet ludih. One mudre uzele su uz svjetiljke sa sobom i ulje, a lude nisu uzele ulje, nego samo svjetiljke i kada su trebale dočekati zaročnika, a taj zaročnik predstavlja naravno božanskog zaročnika naše duše, gospodina Isusa Krista, one mudre djevice mogle su mu izaći u susret jer su imale ulja za svoje svjetirke koje su se već gasile, a onima ludima je tog ulja ponestalo, te su im se svjetirke ugasile i onda kada je E, započela svadba, kad su svatovi ušli u svadbenu dvoranu, njima su se zatvorila vrata. Evo to je, dragi vjernici, poticaj koji svako od nas treba uzeti k srcu, da se trebamo prema svim našim moćima i sposobnostima truditi da sačuvamo taj najvrijedniji dar. Jer to je ono što je najvažnije za svakoga od nas za dušu svakoga kršćanina, svakoga čovjeka, da sačuva Božu milost, jer samo na taj način moći će ući u nebo. Nisu presudna ona tjelesna dobra, kao što to često možemo čuti kada nam netko čestita neku svećanost, recimo rođendan ili imendan, onda znamo čuti neka je samo zdravlja. Zdravlje je najvažnije. Tjelesno zdravlje nije najvažnije, to nije nikako točno. Svakako ono ima jednu izvjesnu važnost jer mi smo i tjelesna bića. Međutim, za naše vječno spasenje od presudne i jedine je važnosti hoćemo li sačuvati Božju milost, taj božanski život koji primamo kao nezasluženi dar od gospodina božanski život koji će nam omogućiti da živimo u onom budućem svijetu koji će biti, možemo reći, ulaznica za nebo. Jer vječni život u nebu nije ništa drugo nego nastavak i usavršenje tog milosnog života koji živimo već ovdje na zemlji. To je samo razvitak i potpuno ostvarenje tog velikog dara koji primamo od gospodina i koji želimo s njime uživati u vječnosti. Uložimo zato sve naše napore, sve naše snage da bismo doista mogli ostvariti taj konačni najveći cilj, da bismo mogli biti pripošteni vječnoj slavi, jer samo to je ono što je uistinu bitno za naš duhovni život, za nas kao duhovna bića, da spasimo svoje duše, da prispijemo vječnoj nagradi koju nam je gospodin obećao ako budemo vjerni, ako sačuvamo njegovu milost. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.